для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Я з'явіўся перад разгневаным сеўчынкам і здзівіўся. Дзе той добры жартаўлівы чалавек, які ўначы прадстаўляў мяне разліку? Што ў вас там робіцца? Я не стаў выдаваць муху, ведаў, як можна апраўдацца ў такім выпадку. Закруціўся кабель сінхроннай перадачы, таварыш старшы лейтенант, схлусіў без запінкі. Калі вярнуўся да гарматы чарняк і астаха глянулі на мяне вінаваты і спачувальна, муха сустрэў нахабнай злараднай усмешкай: Ага, больш не будзеш прыдзірацца. Я не пазнаў свайго разліку, калі неўзабаве аб'явілі баявую трывогу. Куды дзелася вяласць і няўважлівасць. Усе ўраз падцягнуліся, застылі на сваіх месцах у напружаным чаканні. Самыя непрыемныя хвіліны, якія праходзяць з моманту, калі вораг выяўлены і да пачатку агню. Па арыенцірах і каардынатах, якія далі разведчыкі, мы хутка знайшлі самалёты ў ранішнім блакеце. Няўзброеным вокам яны сталі відаць кіламетраў за трыццаць. Іх было не два і не тры. На горад ішла цэлая паветраная армада. Машын дваццаць куды яны абрушаць свой смяртэльны груз, на каго? горадзе натужна раўлі сірэны паветранай трывогі. Маленькія чалавечкі мітусліва бегалі па вуліцах. Куды яны схаваюцца? Ці даволі там надзейных месц? Сірэны, якія я пачуў першыню, і цывільныя людзі, а там жа жанчыны і дзеці, нарадзілі новыя пачуцці – боясь за тых, што мітусяцца там на вуліцах, шукаючы ратунку ад ненавіснага ворага. Нейкія тры мінуты здаліся пакутліва доўгімі. Хутчэй бы яны зайшлі ў зону агню. Я ўбачыў, як у мухі збялелі вушы, Няўжо і я такі шакая ганьба, хіба будуць паважаць такога камандзіра. Дякуй Богу, што ніхто не глядзіць на мяне. Маленькі чарняк і доўгі фрыт заціснулі каленямі патроны. Надзелі на дыстанцыйныя трубкі ключы. Яны так шчыльна надзяюцца гэтыя ключы, але ўсё адно дзынкаюць дробненька дробненька стукае метал аб метал. Тоўсты не надта паваротлівы комі габаў шэптам чытае застыглую трубку. 106 162 162 162 збоку здаецца што ён шэпча малітву чацвёртага нумара я не бачу ён за гарматы але астахаў толькі на яго твары ў яго руках жэстах не відаць таго што так прыкметна ва ўсіх іншых Ён тупае каля свайго затвора павольны, паважны, як добры дзед, і маленькай фланелевай анучкай старанна выцірае клін і патроннік. Няўжо такім чынам яму ўдаецца схаваць свой страх? Не. Цяпер пасля трох дзён баёў я ведаю, што паводзіны яго зусім натуральныя. Гэты каваль хутчэй за ўсіх пазбыўся страху. Вясоцкі праз оптыку дальнамера ўжо вызначыў маркі машын. Група злева Ю-88, справа 87, зверху знішчальнікі. Паведаміў ён у напружанай цішыні так гучна, што пачула ўся батарэя. Пад мухам забрынчала сядзенне – Агідна гэта непрыемна, варта яму сказаць. Але ці маю я права? Колькі дзён назад яно гэтак жа брынчала пада мной, Да і голас, невядома, які будзе у мяне голас, каб я не выдаў сам сябе. Не спускаю вачэй з чорных сілуэтаў, што, здаецца, засланілі ўсё неба. Няўжо нельга яшчэ страляць, чаму не пастаўлены батарэі на тым баку заліва, каб сустракаць іх агнём на падлёце да горада. Але ж яны могуць зайсці з любога боку. Магчыма, у той момант і не было гэтых думак, шмат якія з іх з'явіліся безумоўна толькі цяпер, калі я пачаў запісваць. Тады было адно жаданне хутчэй адкрыць агонь. Вось ужо месцар шміты рвануліся ў бок. Ага... У паветры нашы знішчальнікі сышлі з баявога курсу Ю-87, зрабіўшы разварот на поўнач на аэрадром, адзначыў я. Пачалі агонь караблі. Нарэшце ў нас доўгачаканае ёсць сумяшчэнне. Агонь! У першым залпе рассыпалі гарох. Камандзір батарэй злосна закрычаў, але тут жа сам сябе асек чарговай камандай лаяцца нема калі. Быццам тым снопам агню, што вылятаў з гарматы, апякала думка, як Камандзір зусім непатрэбны лішні толькі замінаю трубачным. Сапраўды, мне няма чаго рабіць. Ці можа я забыўся на свае абавязкі, назіраць за работай нумароў, за цэлямі я назіраю, добра назіраю. Перад фашыстамі ўзнікла заслона разрываў. Няўжо разбілі іх строй? Не, відаць, яны проста перастройваюцца перад фашыстамі заходам на аб'ект, не ўсё-такі яны рассыпаліся. Відно, як ад фюзеляжу адна за адной аддзяляюцца бомбы і ляцяць. Дыябальскі павольна ляціць. Свіст, выбухі, бомбы рвуцца ў розных канцах горада. Усё-такі гэта непрыцэльная бамбёжка – ад усведамлення гэтага прыйшла упэўненасць. Я закрычаў так іх хлопцы, так гадаў, Муха, сумяшчай. Я знайшоў сабе занятак. Выкідаў за бруствер пустыя скрынкі, адчыняў новыя. Мяне захапіла работа Астахава. Гэты чалавек не ваяваў, а сапраўды працаваў. Так спакойна ён зараджаў і страляў. Спачатку здавалася, што ён робіць гэта залішне павольна. Але ніводнага разу ён не спазніўся са стрэлам, а заўсёды... Усёды зарадзіўшы яшчэ нейкі міг чакаў каманды трымаючыся за ручку спуска. Залпы настроіліся, і я падумаў, што тут страляюць лепш, чым стралялі мы на вучэбнай батарэі. Мне нават стала трошкі крыўдна. Праўда, у іх было больш баёў. Аднак гэтыя людзі неяк спакайней сябе паводзяць. І раптам, Усё паляцела да д'ябла, пачалося з крыку разведчыка «Самалёты над чацвёртым!» Некалькі Ю-87 Зайшлі з усходу і знянацку атакавалі батарэю. Яны спікіравалі з дзікім свістам. Пасля мы даведаліся, што разам з бомбамі фашысты кідалі рэйкі і пустыя бочкі, каб нагнаць больш панікі. Адна бомба разарвалася зусім блізка нас, абдало гарачым паветрам і абсыпала зямлёй. Стральба з прыборам разладзілася. Праз выбухі стракатанне кулямётаў крыкі я пачуў каманду сеўчынкі «Прамой наводкай!» Я паўтарыў яе для свайго разліку па самалёту прамой. Але муха, глушаны, спалоханы, падсунуў галаву пад аптычны прыбор, быццам такім чынам мог закрыцца ад бомбаў, і куль згорбіўся і не рагаваў на каманду. Я схапіў яго за плечы, прамой муха, і вылаяўся груба, злосна, як бадай не лаяўся ніколі ў жыцці. Але мухаў адказ яшчэ больш згорбіўся і ўтуліў галаву плечы, бо ў гэты момант зноў над намі завыў пікіроўшчык. Я глянуў гору, і І, як у першым баі ўбачыў чорныя крыжы ў жоўтых кругах, быццам хваля ад выбуху ударыла ў сэрца, ў галаву нянавісць, лютая злосць на гэтыя крыжы, а потым на муху я рвануў яго сядзенне і шыбнуў на снарадныя скрынкі, а сам у міг апынуўся на месцы наводчыка, адразу злавіў самалёт, падвёў пад скрыжаванне нітак у оптыцы, цэль злоўлена, агонь! айчына астахаў. Стрэл грымнуў без затрымкі. Другі, так хутка за першым, што я, аслеплены ўспышкай, не ўправіўся зноў злавіць цэль, зараджаючы каманду. І астахаў гэты спакойны разважлівы каваль, Пачуў мае словы і зразумеў іх сэнс, хоць у гэты момант зноў недзе блізка рваліся бомбы і над нашымі галовамі ляцелі снарады суседняй гарматы. «Цэль! Агонь!» – не зусім па правілах камандаваў я. Але Астахаў добра разумеў «Цэль! Зараджай! Онь! Страляй!» Я раптам бачу, што што пад самалётам, які я вёў у аптычным прыцэле, шуганула полымя, мусіць выбухнуў бензабак, і ахутаная дымам машына нязграбна і цяжка куляючыся ў паветры грымнулася на суседнюю сопку. Праз павелічальнае шкло я глядзеў, як ірваўся і гарэў той, хто нёс нам смерць. Вось табе, мы жывыя, мы будзем жыць. А ты згарыш, сатлейш, нават маці твая, нават дзеці не будуць ведаць, дзе ты пахаваны, бо не будзе ў цябе магілы на чужой зямлі. Безумоўна, так я не думаў тады, што Так думаю цяпер, калі запісваю падзеі таго дня. Але помню, добра помню, што грудзі мае распірала, ажно цяжка было дыхаць нейкае новае, нязвыклае і вельмі магутнае пачуццё. Нехта крыкнуў: «Ура! Мне хацелася крычаць, не было слоў, каб выказаць тое пачуццё, бо яно было мацней за любыя словы. Калі казаць проста, то гэта была радасць, радасць першай перамогі, радасць адчування сваёй сілы, але разам з тым было і яшчэ нешта. Магчыма, канчатковая перамога над сваім страхам, магчыма, упэўненасць у сваіх камандзірскіх здольнасцях ці тое і другое адначасова, а можа, нешта зусім іншае. Я не адразу вспомнил наставление. Сбил одну цель, лови другую. Хоть, видать, мое любование сбитым самолетом протягивалось некую секунду две не больше, однако, коли я схамянулся и почал шукать новые цели, то убачил, что они далеко за заливом. Там и шел поветренный бой. У горы, як... Як... У каруселі кружыліся знішчальнікі, а ўнізе над самай зямлёй ужо небаявым строем, як ішлі сюды па адным, у россып, як зладзеі, уцякалі бамбардзіроўшчыкі. Так, было такое ўражанне, што яны уцякаюць, і ад гэтага таксама стала радасна. Я ўсё яшчэ шукаў цель, калі нехта схапіў мяне за плячо. «Адбой, камандзір!» – пачуў я голас Астахова. Я азірнуўся і ўбачыў муху. Ён сядзеў на зямлі паміж скрынкамі, трымаўся за шчаку. Твар яго рукі былі выпацканы крывёй. Я кінуўся да свайго намесніка. «Вы ранены?» У адказ ён загаласіў, зашыпеў, запырскаў слінай. «Ранены! Вы...» вы забили фельдфебель, держи морда, гэта табе не фашистская армия, вось пойду покажу комбату. Я нічога не мог зразумець і стаяў разгублены, не ведаючы, што рабіць. Муха падхапіўся яшчэ больш размазаў на твары кровы, хацеў быў выйсці з катлавана. Ды раптам надзівам не астаха схапіў яго за грудкі добра трасануў. Ты, панчоха бабская, ты на каго скардзіцца ідзеш? Ды я цябе распішу горш, як бог чарапаху. Хоць ідзі, ідзі! Ён папіхнуў яго. Скардзіся, сволач! Скардзіся, сволач! Трус няшчасны, ты ж трус, ты ж не лавіў цэлях, хаваў патоптыку галаву, як той заяц. Цябе ж па законах ваеннага часу пад расстрэл трэба. І я першы скажу, ідзі, ідзі. Астахаў штурхануў муху яшчэ раз, але ў таго знікла жаданне ісці скардзіцца, і ён адступіў назад у катлаван, баязліва агрызаючыся. не брашы, я сумяшчаў, можа, я не пачуў каманды мяне глушыла, а ён ён паказаць сябе захацеў герой. Падскочыў маленькі чарняк, бліснуўшы сваімі дзявочымі зубамі. Маніш муха, камандзір тройчы паўтараў каманду ўсе чулі. Вытры яму соплі ваня, насмешліва параіў астахаў, няхай не размазвае па твары. Нарышт нарэшце я здагадаўся, што здарылася. Калі я шыбануў наводчыка з сядзення, ён ударыўся б снарадную скрынку і разбіў шчаку. Я не меў на яго ні злосці, ні крыўды, бо добра помніў свой уласны страх. Але я ўбачыў, што разлік прызнаў мяне. Байцам спадабалася мая рашучасць і смеласць. Аказваецца, я я магу быць смелым. Няхай жа жыве мая смеласць. Я зразумеў, тая акалічнасць, што ў баі паміж мухам і астахавым я стаю ў баку не на карысць мне, трэба і тут праявіць рашучасць. Эй, на КП, сан інструктор там, сюды яго. Не трэба, спалохана запярэчыў муха. Вось у гэты момант ён стаў мне брыдкі. чым адгукнуўся непаваротлівы медык, з'явіўся сам камандзір батарэі. «Што здарылася?» – раненыя заклапочана спытаў ён. «Ды вось, я фрэйтару муху шчаку», – адказаў я, гатовы тлумачыць усё праўдзіва, калі спатрэбіцца. «Чым? Асколкам? Каменем?» «Каменем!» – схлусіў муха. Пераглянуліся паміж сабой байцы, хаваючы хітрыя усмешкі. Сеўчынка дакрануўся да шчакі параненага. О, па гэтым будзеш жыць, муха, і дзітэй будзеш маты. Камбат задаволены вясёлы гледзе ўсіх нас, а не стрымаўся, каб не пахваліць. Ха, добра стралялі, малайцы. А гэта мы яго, таварыш старшы лейтенант кіўнуў астахаў той бок, дзе дагараў збіты самалёт. зазнавайся, увогуле стралялі яшчэ пагана. Наша гармата збіла, стаяў на сваім каваль. Мяне здзівіла і нават непрыемна ўразіла самаўпэўненасць і настойлівасць зараджаючага. Я дагэтуль не падумаў, што магла збіць іменна наша гармата, бо вялі агонь усе, можа, нават караблі, разбярыся, чый снарад пацэліў. Але Астахаў трымаўся іншай думкі. Па гэтым біла толькі нашай трэця, другая і першая э, туды, даказваў ён. Камандзір батарэя дахмурыўся. Добра, разбяромся. Але бачылі, нялёгка ім атакаваць батарэю, калі яна вядзе агонь. Вунь дзе? бомбы параскидалі. Галоўнае не баяцца. Калі ён пайшоў, Астахаў сказаў мне: « Дурань ты, камандзір! але чалавек добры. А за самалёт трэба змагацца, а то шарун камандзір трэцяга ён з зубоў вырве. Пачнуць даказваць, ён старшы сержант, а ты афрейтар, ён стары камандзір, а ты адзін дзень. Я гэтых майстру ведаю больш горлам бяручым работай. Мне не спадабаліся такія разважанні. Непрыемна было думаць, што трэба змагацца, даказваць, што збіў самалёт. Хіба гэта гульня, спаборніцтва, спорт, вайна, смерць, гора? Хіба можна ў такі час думаць пра нейкую славу, узнагароду? Трэба біць, біць іх больш, ворагаў, што хочуць украсці маё, тваё, наша шчасце. Біць і не лічыць не дзяліць, хто больш. 4 ліпеня. Учора выступаў па радыё Сталін. Камандзіры Зампаліт чулі голас Сталіна. Мы чулі яго прамову, калі яе паўтаралі дыктары. Лазебны, радыёаматар і ў хаціне, дзе яны жывуць з камандзірам, стаіць прыёмнік яго ўласнай канструкцыі. Надвор'е ў першай палавіне дня было хмурнае, амаль нялётнае, і нас па чарзе па аднаму разліку запрашалі да прыёмніка, калі перадавалася прамова. Стаіўшы дыханне, выслухалі мы словы суровай праўды. Цяпер мне стала зразумела, чаму з'явіліся барысаўскі і бабруйскі напрамкі. Але не магу, не магу пагадзіцца з думкай, што Мінск Ужо ў іх руках і бабруйск. Я плыў. Я ішоў ад бабруйска да рэчыцы. Гэта ж рукой падаць. Па правым беразе бярэзіны, потым Дняпра. А там Саша, Саша. Там моя Саша. Цішыня. Горад ахутаны едкім дымам. Кажуць, гараць склады рыбы. Дзіўна я змяніўся за гэтыя дні. Мне страшна цішыні хочацца бою. Учора яшчэ адзін сцярвятнік знайшоў сваю магілу ў заліве. Другога збілі знішчальнікі над колай. Фрыц сядзіць у нішы, латае свае працёртыя снарадамі штаны і спявае да болю сумную песню па-яўрэйску. І ўсе сур'ёзна слухаюць, спыніўшы работу. Пра што гэта ханон? пытае Астахаў. Пра маці, пра старую маці, яна адна. Стихні! просіць муха нервова, роспачліва. У чарняка па яго смуглы шчаце ён сядзіць збоку ад мяне коціцца буйная і цяжкая, як шарык ртуці сляза. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.